قلبي ينادي يا رب صاح يا هادي يا رب قلبي قلبي ينادي يا رب يا رب صاح يا هادي يا رب ربي ربي ربي يا ربي يا رب طب القلوب طب القلوب بالزينة السادسة قال ابن القيم حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين من قد أبوا إلا الصلاة من مصلحين Stigli smo do teme šta to razboljeva naše srce i šta ga čini bolesnim i šta ga sprečava da dođe do željenog cilja, a to je da osjeća ljepotu svoje vjere. Na osnovu tekstova Kur'ana i Hadisa, Ulema je došla do zaključka da Kur'an i Hadis upozoravaju na pet stvari koje čovjeka sprečavaju da osjeća ljepotu i badete ljepotu vjere. Puno miješanja s ljudima Drugo, želje. Očekivanja od drugih, a ne od Allaha. Sljedeće, sitost. I peto, previše spavanja. مجد أقر فاق ماجد الخالدين ومشى الركاب بذكرهم ندا على مر السنين قسما لهم مجد أقر فاق ماجد الخالدين ومشى الركاب بذكرهم ندا على مر السنين ومشى الركاب Čovjek ima potrebu za društvo, ali kad pređe granicu, onda to postaje šteta za njega. Šta to znači? To znači da čovjek, kad je s drugim ljudima, malo je ljudi koji imaju osjećaj za tvoj problem, za tvoju brigu, za tvoje probleme. Kad dođeš s njim kad budeš s njim, njegov gleda da svoje probleme, svoje frustracije, svoje neke tegobe izruči tebi i kod tebe i kod tebe. I recimo ako si s nekim koji je depresivan stalno, stalno, stalno, stalno, stalno, poprimaš njegov osobinu čovjek poprima osobine svoga druga, odnosno onoga, onoga s kim je. To je neminovno. Čovjekova je priroda takva. Neko može biti jači pa će dugo odolijevati recimo to, ali će sigurno popustiti. Mora zato što je to ljudska priroda da jednostavno poprima osobine onoga s kim. النجاح لا تجزعي أو تيأسي عزم الشبيبة لا يلي إن كل عزم للشيوخ وبالنجاح لهم ندي لا تجزعي أو تيأسي عزم الشبيبة لا يلي لا تجزعي أو تيأسي عزم الشبيبة لا يلي حي الشباب حي الشباب Kaže na ovdje pod ovim druženjem mislimo na druženje u dunjalučke svrhe. Znači, čovjek sa ljudima zbog Dunjalučke svrhi druži se samo koliko mora da izvrši svoju obavezu prema njima i uzme ono što njemu treba od njih. U smislu, recimo ako je dogovorio određeni posao, tako dalje, da da obavi i slično.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 Molimo ga da nas sačuva zla koje se nalazi u nama samima i da nas sačuva zla koje proizilazi iz naših loših dijela. Svjedočimo i tvrdimo da Onoga koga Allah uputi nikoga ne može u zabludu odvesti, a onoga koga u zabludu odvede nikoga ne može uputiti. Također svjedočimo da nema drugog istinskog Boga osim Allaha i da je Muhammed alaihi salatu Boži rob i Boži poslanik. Kao što tvrdimo i svjedočimo da je Allahov govor, to jest Kur'an, najistinitiji govor, a da je poslanikova Muhammedova alaihi salatu uputa najispravnija uputa a da je svaka nova stvar u vjeri novotarija, svaka novotarija zabluda, svaka zabluda vodi u džahnemsku vatru. O ljudi, bojte se gospodara svoga koji vas je od jednog čovjeka stvorio, to jest od Adem a.s. Od njega je njegovu suprugu stvorio, to jest Havu a.s. A od njih dvoje mnoge muškarce i žene na ovome svijetu je stvorio, zato bojte se gospodara svoga, onoga s čijim imenom jedni druge zaklinjete i rodbinske veze neki zaista Allah dobro vidi šta radite. O vjernici, bojte se Allaha istinski i ne umirite osim kao muslimani. O vjernici, bojte se Allaha i samo istinu govorite, ako tako budete radili. On će vaša dobra djela primiti, a preko loših će prijeći a onaj ko se Allahu i poslaniku njegovu pokori, taj će velikim uspjehom uspjeti. A zatim, stigli smo do teme šta to razboljeva naše srce i šta ga čini bolesnim i šta ga sprečava da dođe do željenog cilja, a to je da osjeća ljepotu svoje vjere. Na osnovu tekstova Kur'ana i Hadisa, to se naziva elistikra. Elistikra znači iščitavanje tekstova. Ulema je došla do zaključka da Kur'an i Hadis upozoravaju na pet stvari koje čovjeka sprečavaju da osjeća ljepotu i badete ljepotu vjere. Pet. Znači sad kad vas neko pitao šta je dokaz za tih pet stvari? Daj mi neki ajet ili hadis, mi kažemo. Ne postoji neki ajet ili hadis koji sadrži tih petera na jednom mjestu. Ali svih petera je spomenuto u različitim tekstovima, ajetima i hadisima. I onda je Ulema to našla i sažela to, napravila tu jednu analizu i vidi se da tih pet stvari ometa čovjekovo srce da osjeća ljepotu vjere. Je u redu? Um. Prvo ćemo ih navesti pa ćemo o njima govoriti. Jel može tako? Puno miješanja s ljudima. ste puno, svaku riječ pravite. Puno miješanje s ljudima. Drugo, želje. Samo napišite želje pa ćemo svaku pojedinačno pojasniti. Očekivanja od drugih, a ne od Allaha. I to ćemo pojasniti. Sljedeće, sitost. Vidjet ćemo što znači sitost. I peto, previše spavanja. Kaže mu citirajući citirajući učenjake prije njega, jednici su stanovnici Dunjaluka, odu sa Dunjaluka, a ne osjeti ono najljepše na njemu. Pa kad je upitan, a šta je to ljepš, najljepše na njemu? Rekao je, ljubav prema Allahu, osjećaj bliskosti s njim, želja za susretom s njim, okretanje prema njemu i okretanje leđa svemu drugom osim njemu i slično nešto tako kao da je rekao. Kaže kaj ovih pet stvari koje sam naveo, koje je naveo, sprečavaju čovjeka da osjeti tu ljepotu. Ljubav je prema Allahu Đalešanu, zadovoljstva s njim i tako dalje. Idemo na prvo puno miješanja s ljudima. Gledajte, čovjek je biće koje je društveno po svojoj prirodi. Što više, dosta učenjaka arapskog jezika smatra da riječ insan je izvedena od riječi uns, što znači bliskost. Ne može čovjek sam. Ima osjećaj u sebi prirodu da, da bude s nekim blizak. I naravno da je društvo preka potreba čovjeka. I od davnina, od Adama, ne ljudi osnivaju zajednice, i tako dalje, i tako dalje. Pa šta se ovdje misli pod ovom? Naravno, ta potreba čovjeka ima svoju granicu. Recimo hrana. Čovjek ima potrebu za hranom. I to je sasvim u redu, što više je zabranjeno bilo čovjeku da ne ide pa da oslabi i umre i ne znam ja šta. Ali kad pređe granicu, to postane štetno za njega. Razumijete to? Čovjek ima potrebu za snom. Ali kad pređe granicu, postaje šteta za njega. Čovjek ima potrebu za društvo, ali kad prijeđe granicu, onda to postaje šteta za njega. Šta to znači? To znači da čovjek, kad je s drugim ljudima, malo je ljudi koji imaju osjećaj za tvoj problem, za tvoju brigu, za tvoje probleme. Kad dođeš s njim i kad budeš s njim u njegovoj blizini, on gleda da svoje probleme, svoje frustracije, svoje neke tegobe izruči tebi i kod tebe i kod tebe. I recimo ako si s nekim koji je depresivan stalno, stalno, stalno, stalno, stalno, poprimaš njegove osobine. Čovjek poprima osobine svoga druga, odnosno onoga, onoga s kim je. To je neminovno. Čovjekova je priroda takva. Neko može biti jači, pa će dugo odolijevati recimo to, ali će sigurno popustiti. Mora. Zato što je to ljudska priroda da jednostavno poprima osobine onoga s kim. I ti ćeš vidjeti ako se čovjek druži sa ljudima vedrog duha, optimistima, koji pored teškoća ne klonu, nego prihvataju teškoću onaka kakva jest i traži rješenje. Da on ubrzo poprimi tu osobinu i da on počne tako razmišljati, tako govoriti. Ali, ako bude obrnuto, recimo ti vidiš, neka primijetiš ljude koji nemaju nekog dodira s vjerom. Ako se druže s nekim na poslu ili ne znam, nijamo, Vidiš ga za par dana, mjesec dana pođe i on govoriti inšala. A nije nikad prije. I to recimo, osjeti čovjek kad odu neki ljudi na posao, recimo, ne znam, nije vani nek, negdje idu u Hrvatsku, vrati se, dok su bili tu, nisu koristili psovku, recimo. Budu dva, tri mjeseca, jel se vratiti, odmah vidiš na, na riječima uzrečicu je i be i gotovo poprimao osobinu. To je neminovno. I zato ovdje se upravo misli, upravo se misli o tome. Kaže mu, kaj na ovdje pod ovim druženjem mislimo na druženje u dunjalučke svrhe. Znači, čovjek sa ljudima zbog dunjalučkih svrhi druži se samo koliko mora da izvrši svoju obavezu prema njima i uzme ono što njemu treba od njih, u smislu, recimo, kada govori određeni posao, tako dalje, da ga obavi i slično. Kaže Ibn Kajim, to je najbolje opisano sljedećem ajetom. ويوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا i na dan, to jest na sudnji dan, kada će nasilnik ogristi svoje ruke, prste, i reći će da sam Bog do krenuo sa poslanikom. Ja ojleta lejteni le metahid fulanen halila, da Bog do nisam uzeo teško meni tog čovjeka za svoga prijatelja. Lakad adalleni ani zikri bade on me je udalio od Kur'ana kada mi je došao. Hmm. Također učinjena što kaže idim baduhum i Svi prijatelji na sudnjem danu bit će jedni drugima neprijatelji osim onih koji su se družili na bogobojaznosti. Zato kaže se, svako prijateljstvo ima razlog. Jel se slažete s njim? I dok postoji taj razlog, prijateljstvo će biti. Nestane razloga, nema prijateljstva. Pa tako ako je čovjeku uzrok prijateljstva novac, uživanje u nečemu i tako dalje. Kad nestane toga, ni prijatelja, ni nikoga, ni ničega. Ostaje samo tuga, jad i problem. Međutim, ako je u pitanju uzrok prijateljstva ono što traje vječno, to je ima dobra djela, pomaganje drugima i tako dalje, onda u tom slučaju spada u ovaj izuzetak ili mutakin, osim onih koji su bogobojazni, koji su se družili na bogobojaznost. Njihovo prijateljstvo ostaje. E sad slušajte što nam Ibn Kajim poručuje. Kaže on, pravilo za korisno druženje. Pravilo za korisno druženje. Kako da prepoznamo? Nama mi sad recimo govorimo o višku druženja, pretjeranom druženju, o miješanju s ljudima i tako dalje koje nam je pravilo za dobro druženje. Hmm. Ovo ćemo pročitati maksu cijelo, pošto je jako bitno. Pravilo za korisno druženje. Druži se s ljudima samo u dobro. Kao što su džume džemati, bajrami, hač, traženje znanja, borba na Allahovom putu, davanje savjeta drugima, tako da. A kloni se ljudi u zlu i u pretjeranom halalu. E sad ćemo ovdje ovo pretjerani halal pojasniti posebno. A ako baš moraš da se pomiješaš s njima u zlu, znači nema izbora, tu si, zlo je oko tebe i ne možeš se izvući, onda dobro pazi i još jednom dobro pazi da ne postupiš kao i hm. Strpi se na njihovom uznemiravanju, jer oni će te sigurno uznemiravati, iako nemaš ni odakle pomoći, niti ni snage da se boriš. Međutim, uznemiravanje nakon kojeg dolazi ljubav uzvišenog Allaha Đelešanu. Znači imat ćeš nakon toga što se strpiš, dobit ćeš sljedeće. Ljubav, poštivanje, pohvale. Od samih tih koji su te uznemiravali, od vjernika drugih, a na kraju i od gospodara svjetova. A ako postupiš s njima zajedno, poslije toga bit ćeš ponižen, mrzit ćete, prezirat ćete, Od samih tih ljudi, reći vidi ga kakav je slabić, od vjernika, a onda i od gospodara svijeta. Znači, a odakle to, sad možemo pitati, dobro, no, kaj im je čovjek? Imamo dokaza za to. Ima dokaz. U muslimovom sahihu, poslanik sallallahu alaihi ve kaže ko zadovolji Allaha u srđbi ljudi, Znači, ljudi se ljute na njega što nije uradio ništa, a on neće to zbog Allaha I on uradi po Allahom zadovoljstvu, makar se ljudi ljutili, Allah će učiniti da ti ljudi budu zadovoljni sa njim kasnije i bit će Allah zadovoljni s njim. Ako zadovolji ljude u Allahovoj srđbi, znači postupi kako ljudima godi, makar Allah bio ljut na to, Allah će se rasrditi na njega i rasrdit će na njega ljude. E sad, pojašnjava nam Ibn Al-Qaim ono što smo rekli, višak doz halala. Šta to misli se poti? Znači, strpiti se na njihovom uznemiravanju je bolje i ljepše za kraj, za ušetak bude ljepše za čovjeka, nego poslušati ih, a ako postoji potreba da čovjek poviš višku halama. Šta to znači više halama? Recimo, nije problem da čovjek sjeli od jacije, pa ne znam nija, do 12. Ne možeš reći halal. To su halal sila ako na njima nema ništa. Ali je to višak? Je li višak ili nije? Višak. E, kaže se, ako baš moraš, onda se trudi da takva sjela koja su mu bah dozvoljena, takva druženja, pretvoriš u sjela i badite. Kako? Pa tako što ćeš pokušati skrenuti govor na govor o vjeri. Na govor o nečemu što je dobro, gdje se pomaže nekome, gdje se rješava nečiji problem, ili neki javni problem ako postoji neka rješenja da se ponude da se nađu i tako dalje. Uglavnom, to je prepušteno čovjekovoj mašti i mudrosti da to vidi, ako može, i tako dalje. Međutim, kaže Ibn Kajim, postoji velika ovdje opasnost od šeitana koji želi takve stvari, takva sjela, da se pretvaraju sjela i badeta i zikra i znanja, oni želi prekinuti na sve načine, pa čak dođe čovjeku ponekad i kaže, ma joj, šta ti hoćeš sad da se praviš pametan tu među njima, e, ti ovako, ti onako, pa čovjek se poboji za svoju iskrenost i ovo i ono, kaže mu Kain, sve to treba jednostavno zatvoriti, lupiti time od zid i treba da se osloni na Allah Đelešanu, zatraži od njega pomoć i uradi od hajra što može. Dobro. Šta sad? Ne možemo ni to. Kaže mu pa i neka onda iz tog sjela makar izvuče svoje srce. Nek bude fizički tu prisutan, ali srce na drugom mjestu. Kaže, nek izvuče svoje srce ko od ististe. I on je tu praktično smješka se klima glavom, ali nije to. Gleda ih, ali ih ne vidi. Sluša ih, ali ih ne čuje. Ne razumi. A kako je to samo teško za duše i za ljude, kaže Ibn ali je lahko onome ko vama olakša. Hmm. Generalno pravilo u druženju je da se čovjek druži onoliko koliko mu je potrebno. Znači, gleda u tom druženju svoju potrebu s ljudima. A kada je u pitanju druženje, ljude treba da podijeli u četiri skupine, kaže Je u redu? Prva skupina. Ljudi čije je druženje poput hrane za čovjeka. Trebaju mu svaki dan. Hm. I kad uzme onoliko koliko mu je potrebno, udalji se. Kad ponovo mu zatrebaju, ponovo uzmi svoju potrebu odruženja druženja s njima i tako stalno. Međutim, ovakvu skupinu naći, ovakva skupina je rijeđa od kibrit. Kako se zove kibrit? ovo što je u crvenom što bude. I kod nas. Crveni kibrit je jako rijedak materijal, teško ga naći i vrijedan, e tako su i oni rijetki. A to su ulema o Allahu o njegovoj vjeri, o onima koji poznaju generalno objavu, šerijat i tako dalje. I koji vrlo dobro poznaju šta je dobro za srce, a šta loše. Koji su iskreni prema Allahu, njegovoj knjizi, poslaniku i njegovim stvorenjima. Druženje s takvim ljudima je sto postotna korist, kaže. Evo <laughs> Drugi, druga skupina. To su ljudi koji su poput lijeka. Zatrebaju nam kad smo bolesni. Tako da sve dok si zdrav, izbjegavaj druženje s njima. A to su oni, bez kojih ne možeš u svom dunjanku i u međuljudskim odnosima. U bilo čemu što ti je potrebno u vezi sa zajedničkim radom, savjetovanjem, liječenjem i sl. Kada uzmeš svoju potrebu od tih ljudi, kaže Ibn ako se nastaviš posle potrebe družiti s njima, tada druženje s njima prelazi u treći dio. Znači, to su ljudi s kojima, prema kojima imaš obaveze i koji imaš ti potrebe kod njih i izvršiš svoje obaveze prema njima, uzmeš svoju potrebu od njih i dotad su oni korisni, poput lijeka. Ako popiješ više tableta, mogu biti štetne. E tako i onda. Ako popiješ jednu, dvije, koliko je propisano, tamo. Je u redu? Treća skupina. To su ljudi čije druženje je poput bolesti bolesti. Ne uništite do kraja, ali te dobro potresu. E sad kaže Ibn bolesti ima razne vrsta. Ima bolesti koje te učine nepokretnim. Ima bolesti s kojima živiš, ali osjećaš i dobro i tako dalje. E tako i ti ljudi su svi istog stepena. Kaže Ibn to je druženje sa ljudima od kojih ne možeš dobiti ništa od vjere niti od dunjalka, naprotiv s kojima gubiš ili dio vjere ili dunjalka ili čak oboje. Ako se druženje s takvim ljudima ustali kod čovjeka, tada može odvesti do bolesti koja može biti smrtonosna za čovjekovo srce i vjeru. A dio njih druženje je kao kad te boli zub, a ima i onih čije druženje je poput groznice i tegobe i teškoće i tako dalje. Jednostavno se čovjek ne osjeća udobno i lijepo s njima. Kaže da je kod jednom prilikom sedio čovjek od ovog tipa koji nema koristi nikakve ni u vjerskom smislu, ni u Pa sam, kaže, primijetio na šejihu da jedan podnosi to sjedini sa njim i tu njegovu priču. I onda kada čovjek otišao, šejih se okrenuo, prema meni i kaže sjedinje s ovim ljudima je poput groznice kad te... Međutim, ja sam već stekao određeni imunitet na ove ljude. <laughs> kaže, od tegobnog života na dunjalu koji da čovjek bude iskušan s takvim ljudima oko sebe. A ako je baš toliko iskušen da mora živjeti s takvim ljudima, onda neka živi s njim najljepši što može dok mu Allah ne da ne izlazi. Na kraju mi ćemo samo četvrti dio. Četvrti dio su ljudi čije druženje je poput smrti za vjeru. Druženje s njima je kao konzumiranje otrova, kaže Nekada uzmeš dozu otrova koja te ubije odmah, nekada malo manje preživiš, ali sigurno te ošteti, razboli i učini teške uvjeri. A jako je puno ljudi ovakvog tipa da ih Allah ne, ne, ne, ne učini puno, da ih ne namnoži. E, ko su oni? To su novotari koji pozivaju u zablude, koji odračaju od sunneta Allahovog poslanika sallallahu alaihi i pozivaju u sve što je suprotno sunnetu. odračaju od Allahovog puta, žele ga iskriviti, tako da novotarije, za novotarije govori da su sunnet, a za sunnet da su novotarije, da ono što je dobro u vjeri oni nazivaju da je loše, a ono što je loše oni nazivaju dobro. E sad ovo ću vam pročitati do kraja da vidite. Ako pred njima spomeneš čisti tevhid, kažu narušio si ugled evlijaha i dobrih ljudi. Ako pred njima spomeneš spomeneš čisto slijedjenje poslanika sallallahu alaihi oni odmah ustanu i viču, pa ti ne poštuješ imame. A ako spomeniš Allaha pred njima po osobinama kojima je opisao sebe, ili ono što je spomenuo poslanik sallallahu alaihi wasallam, bez pretjerivanja i bez negiranja, oni kažu ti poistovjećuješ Allaha sa stvorenjima. Ako im narediš nešto što je Allah naredio i što je poslanik sallallahu alaihi wasallam naredio dobra, a zabraniš im nešto što je Allah zabranio i njegov poslanik sa sedem od zla, kažu ti ljude bacaš u sumnju i zabude. Ako hoćeš i želiš da slidiš, slidiš u potpunosti i ostaviš sve što je suprotno sunnetu, oni kažu ti si novatar i pozivaš u zabudu. Ako želiš da se posvetiš i to Allahu Đelešanu i ne želiš da imaš ništa sa dunjalukom, on bukvalno ovdje kaže sa crkotinom dunjaluka, i ostaviš im dunjavu, kad nek se oni oko njega nećeš ga ti. Oni kažu, ti ljude dovodiš u sumnje. Ako ostaviš ono na čemu si, znači sad hoćeš ti njima da ugodiš i kreneš njihovim putem, eto ne bi pomirili se s tobom, tada ćeš kod Allaha biti od onih koji su propali, a kod njih ćeš biti munafik. Ne, nećeš biti iskren, jer reći on hoće to nešto vamo da ovo nikad te ne mogu prihvatiti. Fal hazmu kullel hazmu iltimas Zato treba biti čvrsto odlučan da se traži isključivo Allahovo zadovoljstvo, pa makar to njima bilo mrsko I ne treba pridavati pažnju njihovim pokudama, njihovim izljevima mržnje, niti bilo šta. Zatim je ovdje citirao jedan stih وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني فاضل kad me kod tebe kudi neko ko je manjkav, onda to je znak da sam ja dobar. Znači kad dođe neko koje je svakakav, govori o meni da sam svakakav, znači da nisam ko on, nešto mu ne godim, a to je znak da sam ja dobar. Razumiješ me? To hoćeš ti da kažem. pravda na vrijeme, kao što ste vidjeli dalje, to bi bilo sve što se tiče društvu, stali smo kod žena, a o željama ćemo ući put. شباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين من قد أبوا إلا الصلاة من مصلحين لا يعملون لغاية إلا صلاة المسلمين من قد أبوا إلا الصلاة فديتهم من مصلحين لا يعملون لغاية إلا فلاح المسلمين لا يعملون لغاية إلا فلاح صباح المسلمين جاءوا الملا برسالة بيضاء من وحي الأمين ودعوا إلى السير القويم على غرار السالفين جاءوا الملا برسالة بيضاء من وحي الأمين ودعوا إلى السير القويم على غرار السالفين قسم وتبينهم مجد نظر فاق مجد الخالد ومشى الركاب بذكرهم ندا على مر قسما لهم مجد أقر فاق ماجد الخالدين ومشى الركاب بذكرهم ندا على مر السنين قسما لهم مجد أقر فاق ماجد الخالدين ومشى الركاب بذكرهم ندا على مر السنين ومشى جدا على مر السنين هي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين من قد أبوا إلا الصلاة من مصلحين لا يعملون لغاية إلا فلا المصلحين من قد أبوا إلا الصلاح فديتهم من مصلحين لا يعملون لغاية إلا فلاح المسلمين لا يعملون لغاية إلا فلاح المسلمين يا أمتي تاج الأمم ودرة العرش المكين هذا الرداء هي أمتي تاج الأمم ودرة العرش المكين هذا الرداء من التكاسل والخمول ستخلعي إن كل عزم للشيوخ وبالنجاح لهم ندب لا أو تيسي عزم الشبيبة لا إن العزم للشيوخ وبالنجاح يظنني لا تجزعي أو تيأسي عزم الشبيبة لا يلي إن كل عزم للشيوخ وبالنجاح لهم ندي لا تجزعي أو تيأسي عزم الشبيبة لا يلي لا تجزعي أو تيأسي عزم الشبيبة لا يلي حي الشباب حي الشباب حي الشباب حي الشباب بل عاملين يا فتية الإرشاد جند المجد مصباح اليقين يا فخر من حمل المشاعر للهدى في العالمين يا فتية الإرشاد جند المجد مصباح اليقين يا فخر من حمل المشاعل للهدى في العالمين سيروا إلى العليا إلى قرة العون والنصر المبين سيروا إلى العلياء لا قرت عيون الحاسد والله جل يمدكم بالعون والنصر المبين سيروا إلى العلياء لا قرت عيون الحاسد والله جل يمدكم بالعون والنصر المبين والله جل يمدكم بالعون والنصر المبين والله جل يمدكم بالعون والنصر المبين حي الشباب حي الشباب حي الشباب العاملين حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا قد أبوا إلا الصلاح هديتهم من مصلحين لا يعملون لغاية إلا فلاح المسلمين حي الشباب